Դա նոր չէ։ Եվ Ադրբեջանի ներկայիս նախագահն առաջինը չէ իր այդ տեսլականում։ Այն է իսպար հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչպես դա փորձել են անել այդ արհեստացին հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած նրա գրեթե բոլոր նախորդները, սկսած 1918-1920 թվականների այսպես կոչված Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության ժամանակներից։ Ասացի գրեթե, քանզի որքան հուշում է նոր ժամանակների պատմագրությունը, Այդ մասին երբևէ ոչինչ չեն բարձրաձայնել 20-30-ական թվականներին նորաստեղծ ադրբեջանական ԽՍՀ կոմկուսական առաջնորդները ռուսազգի Սերգեյ Կիրովը եւ Արավելիևս հայազգի Լևոն Միրզոյանը։ Իսկ մյուսները, սկսած Ադրբեջանի հեղկոմի առաջին նախագահ Նարիման Նարիմանովից, մինչև Միրժաֆար Բաղիրով, ապա եւ Մուստաֆաև, Ախունդով, Ալիև, Բարիզ Բոն իմաստով երազել են այդ մասին ու ոչ միայն երազել։ Փաստորեն հնարավոր եւ անհնարին բոլոր միջոցներով օգտագործելով խորհրդային բռնապետական կառավարման լծակները, նաեւ միութենական կենտրոնի Մոսկվայի թողտվությունը զգտել ու փորձել են կյանքի կոչել մուսավատական ազգայնամոլների հայատյաց քաղաքականությունը, հայազուրկ դարձնել հայոց հինավուրց բնորան Արցախ աշխարհը։ Վերիշենք, թե ինչպես խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Ադրբեջանի նորաստեղծ իշխանությունների արգելանքը թույլ չտալ Նախճիվան հայրենի եզերք վերադառնալ թուրք-ադրբեջանական ավերիչ արշավակներից մազապուրց բնիկ հայ բնակչությանը, իսկ նրանց, ում հաջողվել էր այս կամ այն կերպ ասո կամով թե բախտի բերումով մնալ հայրենի բնակավայրերում ամենատարբեր սոցիալական իրավական զրկանքների ենթարկելով հարկադրել հեռանալ նախնիաց հողից Այդ ուղությամբ վերջին բացահայտ եւ որոշիչ քայլերը կատարվեցին անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջերին, կոնկրետ 1988 թվականին, երբ բռնատեղահանման ենթարկվեցին Նախիջևանահայության վերջին մոհիկանները։ Միայն մեկ փաստ Օրդուբադի շրջանի նախկինում քաղաքիկ, իսկ հետագայում Քելաքի անվանափոխված գյուղից վերջին հայ բնակիչները թվով 60 մարդ ստիպված եղան հարազատ գյուղը լքել նույն տարվա նոյեմբերին, Իդեպ դա այն գյուղն է, ուր 1993 թվականի հունիսին գահազակվելով Բաքվում ակսորվեց ու քոչվոր խաշնարած նախնյար ժառանգ հոր Մարդանի տանը պատսպարվեց Ադրբեջանի ժողջակատային նախագահ Աբուլֆաս Ալիև Էլչիբեյը։ Արդեն շուրջ 30 տարի է, ինչ հայկական Նախճիվան աշխարհում ոչ մի հայ չի բնակվում։ Իսկ այդ աշխարհում անքնա բարբարոսաբար ոչնչացվել են բազում դարերի վերկերտված առանց բացառության հայիցի բոլոր նյութական արժեքները, հարյուրավոր վանքեր ու եկեղեցիներ, կրթամշակութային օջախներ, գերեզմանոցների հազարավոր խաչքարեր։ Նույնը հայրենի բնորանից հայ բնակչության արտամղումը զուգահեռաբար իրականացում էր նաև Արցախ աշխարհում։ Պատեհ առիթներ էին նախ հայրենական մեծ պատերազմը, որի ընթացքում ռազմաճակատի առաջին գիծ էին ուղարկում Արցախահայ արական եւ իգական սերերի տասնյակ հազարավոր ներկայացուցիչներ, Ի տարբերություն այդտեղ վերաբնակեցված ադրբեջանական փոքրամասնության, ապա եւ 40-50-ական թվականներին Ադրբեջանի նոր արտոնաբերական կենտրոնների Սումգայիթի, Մինգեչաուրի, Ալի Բայրամլի կառուցապատման աշխատանքներին Արցախցի տղամարդկանց զանգվածային ներգրավման գործընթացը։ Հայ ընտանիքներից դատարկվում էին Արցախի հյուսիսային եւ հարավային հատվածների բնակավայրերը, Նրանց փոխարեն ադրբեջանցի վերաբնակիչներ էին բերվում այդ հանրապետության այլ տարածաշրջաններից։ Իսկ թե ինչ դարը ճակատագիր վիճակվեց Ադրբեջանի ոչ միայն այդ նորաստեղծ կենտրոնների հայ շինարարներին, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ այդ հանրապետության ավելի քան Կես միլիոն հայ ազգաբնակչության անցյալ դարի 80-ական թվականների վերջերին, 90-ականների սկզբներին նրանց նկատմամբ անթակույց, բացահայտ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով քաչ հայտնի է ոչ միայն մեզ հայերիս, այլև այդ մասին շարունակաբար համառորեն լռող միջազգային հանրությանը։ Ինչպես Նախիջևանի պարագայում է, առասարակ Ադրբեջանի եւ ոչ մի բնակավայրում այլևս ոչ մի հայ չի բնակվում։ Ելարումն դարձյալ ինչպես Նախիջևանում է, Մնացյալ ադրբեջանական տարածքերում բարբարոսաբար ոչնչացում կամ յուրացում ադրբեջանականացում են այդ տարածքերում անտերական մնացած հայ պատմամշակութային նյութական ու ոչնչական արժեքները։ Իսկ թե ինչ ավերիչ եւ Հայաստան քաղաքականության էր Ադրբեջանը հետամուտ նորանկախ Արցախի հանրապետության ու նրա հայ ազգաբնակության դեմ 1991-1994 թվականներին սանձազերծած պատերազմի ընթացքում երևի թե ավելորդ է եւս մեկ անգամ մանրամասնել։ Նշեմ միայն, որ չհաշտվելով այդ պատերազմում իր կրած խայտարակ պարտության հետ, պաշտոնական Բաքուն հակամարտության գոտում իր իսկ խնդրանք պաղատանքով հաստատված անժամկետ հրադադարի անցած տասնամյակներում երբեք եւ ոչ մի օր չի հրաժարվել Արցախի նկատմամբ իր վարած արկածախնդրական քաղաքականությունից ամենատարբեր այդ թվում միջազգային նորմերով խստի ու արգելված զանգվածային ոչնչացման զինատեսակներով անդած սրելով իրավիճակը հակադիր զորքերի շփման գծում Ինչպես դա հերթական անգամ տեղի ունեցավ վերջերս ապրիլյան կարճատև պատերազմի ժամանակ։ Եվ հիմա ախորժակին նայեք, Բաքուն պարզվում է պատրաստ Լեռնային Ղարաբաղին Նախճիվանի օրինակով տրամադրել ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ։ Հենց բառացիորեն այդպես էլ օրերս հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, պատասխանելով Ռուսաստանն այսօր Ռոսիա сегодня միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելյովի հարցերին։ Հարցազրույցում ահա թե ինչ է ճամարտակում կազինոների մշտական սիրահար Իլհամ Ալիևը։ Խելամիտ փոխզիջումը հնարավոր է։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, նրանց կենսագործունեության, ինքնավարության ապահովում Ադրբեջանի կողմից տարբեր ներդրումային նախագծերի իրականացում եւ երկու ժողովրդների միջև խաղաղ փոխգործակցություն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար շրջանի սահմաններից դուրս տարածքների ազդագրման պայմանով։ Ահա այսպես ենք մենք տեսնում հակամարտության կարգավորումը բայց ավելացրել է նա. Կարող է լինել փողզիջում տեղական ինքնավարության, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարության հարցերի շուրջ, ապագայում, եթե մենք պայմանավորվենք։ Դա կարող է լինել ինքնավար հանրապետություն, հավելել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ժողովրդական իմաստությունն ասում է՝ մեկ ձեռքով երկու ձմերուկ չես բռնի։ Իդեպ արևելյան այդ իմաստությունը քաչ հայտնի է նաև ադրբեջանական հասարակության շրջանում, Մանավանդ ձմերուկի, որպես բանջարաբոստանային մշակաբույսի արտադրություն տարածված է նաև այդ հանրապետությունում։ Բայց ահա պարզվում է, որ Ադրբեջանի նախագահի բթամության նամինևին հասու չէ այն, այլապես ցանկություն չեր ունենա միանգամից երկու ձմերուկ բռնել մեկ ձեռքում։ Իդեմս այն հինավուրց հայկական տարածքների, որոնք Արցախյան պատերազմի տարիներին ազդագրել եւ առայսօր աչքի լույսի պես վերահսկում պահպանում է ԼՂ պաշտպանության բանակը, եւ նախկին ինքնավար մարզի տարածքի, որը ի դեպ կամայականորեն եւ ապօրինաբար լուծարել էր նույն պաշտոնական Բաքուն 90-ականների սկզբներին։ Բայց մի կողմ թողնենք Իլհամ Ալիևի զառանցական երևակայության արդյունք այդ ձեռնացությունը, կապված մեկ ձերքի մեջ անհամատեղելիության վիճակում հայտնված զուգ ձմերուկի հետ։ Եթե փոքրինչ քննական հայացքով դիտարկելու լինենք Ադրբեջանի նախագահի խոսքը, ապա անմիջապես իսկ ակնհայտ է դառնում, որ այն ասել է ոչ այլ ոք, քան ռազմական ու դիվանագիտական պարտության դառնությունը շարունակաբար վերապրող պետության ղեկավարը։ Ոչ, դա ամենևին էլ առաջարկություն եւ կամ պայման նախապայման չէ նրա կողմից այլ խաղը տանուլ տված մարդու հուսահատ ճիչ, ինչը նա ապրել է դեռ նախագահ հոր կենթանության օրոք 90-ական թվականների առաջին կեսին Ստամբուլի կազինոներում, երբ մի գիշերվա խաղի ընթացքում միլիոններ էր տանուլ տալիս։ Բայց եթե այն ժամանակ հնարք կար ազատելու առաջացած պարտքերի բերից, քանզի ազդեցիկ հոր խնդրանքով դրանք ամեն անգամ մարում էր այդ տարիներին Ստամբուլի քաղաքապետ աշխատած ներկայումս Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Միջդեռ ահա այլ բան է Արցախի խնդիրը, քանզի ոչ Արցախն է Ստամբուլի կազինո եւ ոչ էլ խաղաբոլ կրծեր Ալիևի տանուլ տվածը խշշան խոշոր գումար։ Արցախը տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական գործոն է, որի դեմ անզոր է Ադրբեջանի ներկայիս նախագահը, ինչպես որ իր ժամանակին նրա նախագահ հայրը, ինչպես որ նրա փրկարարի դեր ստանձնած նախագահ Էրդողանը։ Արցախն այն գործոնն է, որի հետ ուզած թե չուզած հաշվի են նստում աշխարհի հզորները, ահա շուշ քարոր դա շարունակ միջնորդելով խնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորումը։ Իս դա այսինքն կարգավորման գործընթացը ունի միայն մեկ վերջնական ու վճռորոշ ելակետ՝ Արցախի հանրապետության պաշտոնական ճանաչումը։ Արնոազն իր ներկայիս սահմանների շրջագծում, ընդ որում առաջին հերթին հենց իր Ադրբեջանի եւ նրա նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Այնպես որ կարծում եմ արժե ժողովրդական արտահայտությամբ ասել. ախորժակիտ քացախ, պարոն Ալիև։